Виявилися перебільшеними, а можливість досидіти в м'якеньких нач кріслах, як не до кращих часів, то принаймні до пенсії, стала досить реальною. Щоправда, псують справу різні нахапні типи, котрі занадто серйозно сприймають всі нові віяння. Ну, а тут іще поповзли чутки про конкурсні вибори, і страшно сказати незалежне судочинство. Однак чиновництво народ бувалий в бувальцях і згуртований з добре організованим зв'язком та відпрацьованою процедурною технікою. Тож, коли про що й тривожитись, то лише про те, аби встигнути висунути на конкурс своїх кандидатів, а незалежним суддям вчасно нагадати, на які землі вони живуть і кому партвнески сплачують. Отож задачі і питається. За що це у Зенській прокуратурі любити такого собі шеремета і його людей? Адже саме від них уся морока. Про те, що їм треба не любити ще й майора Сагайду, в тихому житті не здогадується. Добре було б, аби не знали про це й надалі, аж доки Микола не розплутає головні вузли, на які його націлив головін. Чомусь Матвію Петровичу стало тривожно. Сагайда? Та ні, це відіб'ється, в разі чого прикриємо. А ось маленька Таня Стеценко. Але всьому свій час. Шеремет отримав всі необхідні папери захопив собою Дениса Комарова. З того, як він працював з рекетерами, видно, що хлопець ще не зіпсований, і поїхав на вулицю Ангарську. Там Сагайдені соколи знайшли таки кляту шістку з характерними дефектами протектора. Ні Богу, у нас такої цікавої справи ще не було, майже радісно мовив Денис, вмощуючись на зручному сидінні. Шереметової Волги. Та ще як були. відгукнувся Матвій Петрович, запускаючи двигун. Та просто ви в ті часи їх е, не помічали. Та хіба можна стрілянину не помітити? здивувався Денис, а потім збагнув, що означало оте не помічали. І в його голосі забриніла образа. Можна подумати, що ми геть сліпі. Та зрячі, зрячі. Тільки де ж ви були місяць тому? Чому чекали, доки ми перші почнемо? Ну, то звикли якось. Гадаєте, ніхто нічого не помічав. Однак руки не доходили. Ну і ось, на мою думку, чому? Знали, що все одно будемо крайніми. От тому й відтягали неприємності. Шеремет навіть зубами скриготнув але вголос мовив майже спокійно. Не крайніми, а передовими б виявились, якби самі почали свій бруд розчищати. А так, звичайно, крайні все переклали на обласних дядечків, та я б ще з Москви підмогу попросили. Комаров знизав плечима. Мені це самому не подобається. А тут іще Семенович, мовно щодня, дзвониться, допитується, що ви там ще замислили і як ми виглядаємо на тлі решти районів. Семеновичем, це Шеремет уже знав, називали заступника голови тутешнього виконкому, міцного чолов'ягу із плеяди непотоплюваних. До нього тяглася головна з відомих уже ниточок, що зв'язувала район з областю. Ну, хижняк вас тривожить? Е, ще як. Робота в нього така. Кинув похмуро Матвій Петрович і пригальмував машину, аби помилуватись діями десятка лубуряк, що саме йшли травневим проволком. А ще казати, дії були ефектні. Дуже високі хлопці всі як один у чорних шкіринках, в руках мали оберемки квітів і, дотримуючи щерви, стеляли ними прижиттєво останню путь рекетира.